ibiganiro bya radio televiziyo isanganiro n'umwanya w'ikiyago cyo ku nama imyaka mirongo itandatu n'itatu irarangiye uburundi buronse intahe yo kwikukira iyo myaka ikaba irangiye ariko n'ubu uburundi buri mu bihugu bya mbere bikenye ku isi aho ufatiye ku biharuro bitangwa ni banki y'isi ibice mirongo umunani n'indwi ku ijana babayeho munsi y'amadolari abiri ku munsi ni munsi y'ibihumbi bitandatu by'amarundi ku munsi ni mu gihe ibice kuva kuri mirongo umunani gushika kuri mirongo icyenda ku ijana babayeho ku burimyi bubaye baye nayo ibice mirongo itandatu ku ijana by'ugwaruka bakaba bari mu bushomeri bukabije imyaka mirongo itandatu n'itatu irangiye uburundi bwikukiye mu gihe mu gihugu hacibonekeza ubukene bw'ivyankenegwa bituma umurundi abaho ubuzima bwa misi yose aho twavuga nk'amafaranga mva mvamakungu yo afasha igihugu kugura ibiva hanze umurundi akenera mu buzima bwo kubaho misi yose ifaranga ry'u Burundi naryo nyene rikaba ryaragiye rirata agaciro ku rugero rudasanzwe ugereranije n'ayandi mafaranga akoreshwa mu karere duherereyemo ka Afrika y'ubuseruko inyuma rero y'iyo myaka mirongo itandatu u Burundi bumaze uno munsi ni gute abarundi bo kwirimbura kugira bara k'akabe kazoza k'igihugu kigana mbe umuntu yovuga ko uburundi bwikukiye koko nimba bwarikukiye ni mu bisata ibihe intambamyi zibangamira ukwikukira k'uburundi ni izihe zotorerwa umuti gute ni bande bufati ya mbere mu guharanira ukwikukira nyezina mu bijanye n'ubutunzi cane cane imyaka mirongo itandatu 63 irangiye umurundi ahakuri cigwa ikihe umwizero woba uriho koko kwejo canke hirya yejo abarundi ubundi bashobora kuva mu bukene ngibyo bimwe mu bibazo tugiye kugaruka ko mu kiganiro ku nama uno munsi aho ndi kumwe n'abatumire batatu Olivier Nkurunziza urongoye mugambwe w'abadasigana Iprona umugambwe washikanye igihugu ku nsinzi yo kwikukira reka kuramutse sangwe kaze muri kino kiyago cyacu ndabaramukije kandi shima ubutumire ndamutsa n'abagenzane tugira dusangire ikiganiro twongera turamutsa n'abanywanyi ba radio televiziyo isanganiro ego murakoze ndi kumwe kandi na Leonce Ngendakumana umunyepolitike umunywanyi w'umugambwe sawa Nyafrodebu mwarana inama shinga igihe kitari gito Leonce ndakuramukije sangwe kaze mu kiyago cyo kuna murakoze ndabaramukije kandi ndabashimiye kuba mwantumiye nkabandamukije abatugiye gusangira ikiganiro nkaramutsa n'abatwumviriza murakoze turi kuba kandi na Faustin Ndikumana murongo ishiramwe Parseme rikangurira abarundi guhindura ingendo ndakuramukije sangwe kaze mu kiyago cyo kuna murakoze kuba mwadutumiye nshimiye aho dusangiye ikiganiro n'abarundi isinzi baza kutwumviriza murakoze kino kiyago rero mukaba mwagiteguriwe na radiyo televiziyo isanganiro kuri mikoro muri kumwe nanjye medard niyo nkuru francois akimana na cedric nibishaka nibo bari mu buhinga bw'ibyuma nawe evariste nzi ko banyanka akaba ariwe ahagarariye kino kiyago cacu reka twongere kubaha ikaze mbega sogoko wicariye ku nama uri kurakora iki mwuzuku isanganiro ry'abadasangiye ibyiyumviro mu ntumbero yo kunywanisha abarundi mu kiyago cyo kunama reka tujye mu idonido rya kino kiyago cyacu mpere kwa olivier Musanze umurongo uyu mugambwe wafashije igihugu gushika ku ntahe yo kwikukira mbe uno munsi mubona koko intumbero rwa gasore yari afise mu guharanira uko kwikukira yoba iriko irafata intumbero yipfuza icyo gihe murakoze cyane kuba mwadutumiye kugira tuganire ku by'intahe yo kwikukira n'aho igeze eh, ubwa mbere ni uko uh, uno munsi kino kiganiro kibaye kugira ngo dushobore kuvuga aho intahe yo kwikukira igeze tugeze amatora yarayabaye ni ibintu bigoye cyane hmm. kuko turabye ibyabaye mu matora tukaraba abantu bakagutorera ugasanga umuntu ntakagotoye mu mwiherero hariho ugutera ubwoba uguhagaze ukeno murumva ko twasubiye inyuma mu byo gutora mm. uko biteye n'ubwoba ibyo rero sinari kureka kubiherako nibyo nk'ubu tugerageje kuraba tukaraba icyo gihe mu imbere y'imirongo itandatu na kabiri mm-hmm. kuko gasore yavuga ati twipfuza igihugu gihimbaye kandi giteye imbere ati naho dutsinze turacakeneye yuko ko igihugu gitera imbere mu by'ubutunzi mu by'imibano mu by'amashuri abantu bakabana neza ibi rero urabye igihugu iyo cyagiye kiraca mu gihugu cy'u Burundi cyagiye kiragira ibibazo byinshi bikomeye ariko abantu bakahaguruka bakavuga bati reka nyabuna sinshaka kuvuga ngo mpere imyaka yose twagize ibibazo abarundi bicana ariko burya mu bihumbi bibiri igihe twagira amasezerano yarusha nayo guhagarika intambara abarundi bari batoye umuvuduko wo ibintu bihagaze bigahagarara avuga ati tubane izi ngorane za politike zifise amashami mu by'amoko n'ibindi zihagarare mm, muri make olivier ni yuko ntibavuze ko abantu bicana ntibavuze ko babimunzi mu gihugu nibavuze yuko kuko yavuze ati turwanye imisuma bambuzi ibyo bikaba ari biri mu gihugu ntibavuze yuko ubutungane budakora uno munsi kuko turi turaraba dufatiye ko uno munsi kuko no mu yindi minsi iheze turagize ibiganiro bivuga ukuntu tubona ariko uno munsi kuno munsi murumva yuko turi mu mwijima uteye ubwoba nicyo gituma mvuga ni ntaho turashika turacafise igikorwa ahubwo ntanagereranije n'amatora yaguha agasore n'ayabaye uno munsi ay'uno munsi yasubiye inyuma inshuro nyinshi cyane dufatiye abantu murabona rero yuko atakintu turagera ko kuko muravye ibihe uno munsi dufise ubukene abarundi bafise vyankenerwa tubuze ndane mu batwa kwikukira mu by'ubutunzi none nk'ubu mugereranije kwiyo myaka 63 ego 63 ego mwe mugereranije twikukiye imyaka ingahe mu Burundi nta mwaka myinshi twikukiye kuko guhagarira twararonse twararonse n'ibyo intwa twaragize iminsi mikuru y'ukwikukira mm. ta mirongo itandatu ngira n'itatu mugabo mu bikorwa urabye eh, ukuntu abarundi bagiye baricana ukaraba inyuma ya gasore ibyabaye ukaraba uh, ubwami buvaho ukaraba amakudeta yabaye ukaraba n'intambara abarundi babayemwo bicana murabona yuko icyiyumviro cya gasore by'ukuri tutagishitse ko uko kiri nkavuga nti uno munsi ndiko ndavuga ko uno munsi mvuga nti mbega ibi bintu bibaye uko nivyotumye umushinge wavyo uba mwiyumvira ko twaba turiko turajaye nico gituma uno munsi mvuga nti tugiye twagiye mu munsi mukuru w'imyaka mirongo itandatu n'itatu n'ibyo ariko twaraye dusubiye gusubira inyuma biteye isoni n'agahinda reka muri frodebu euh, leonce ngendakumana mbe imyaka mirongo itandatu n'itatu mweho n'iyi nsiguro muyiha mubona koko ihangiro ryo kwikukira ariko rirashikwako ni kugira umuntu yishuye kuri icyo kibazo cyawe yoraba ibyo kwa gasore yipfuriza uburundi n'abarundi mhm. akibuka n'ibyo yashimikiye ko mhm. igihe yaraje kuronka iyo nsinzi wa gasore yavuze ati It's. nta ndemera ntarabona yuko umurundi wese yishyira yatekanye eh, yishyira akizana abaye mu mahoro n'umutekano atawumuturubika atawumutera igitsura ati ntabonye ko igihugu giteye imbere mhm. kugira abantu baronke ibyo bafungura kugira abantu baronke ingene babaho ingene bipfuza ingene biga ingene bambara ingene babanye mu budasa bwabo kuko ari bwinshi ati iyo nsinzi rero nzoyemera ari uko tumaze eh, gutera intambwe tuga tugashika kuri ibyo honye avuga ati “Twipfuza demokarasi nk'uko abarundi bayifuza pana uko abazungu bayifuza cyangwa ari wese ayifuza ariko yapfuye kubivuga abarazimanganye amaze kuzimangana iyo independansi yakijyana nawe burya bamuhambanye nayo hajya uranganje nihiri rero tuza no kwiga ingene tuza ku ubu barazimanga ariko iyo turashaka kuyigarura nari imyaka 63 yo y'umuntu yacaye isigura baza hambe aheje gupfa iprona sinzi byayishikiye ishikamo imigwi ibiri y'abahutu n'abatutsi bise mu rubya na Casablanca ikituma muri 35 iyo nsinzi yo kwikukira nizo ndaba araza kutubwira ibiharuro uko bimeze ariko nawe wabigarutse ko bimwe bimwe ubiteranije byose rero icyifuzo yarafitiye Burundi n'abarundi ugateranya n'ibyo yashimikira kugira ngo yabwa kwakwikira tugushikeko kwakwigenga tugushikeko ugaca ubona ko yavuga ati dushaka ko abarundi bazohora bitorera abanyagihugu bazohora bitorera babarongora mu mwidegembyo mm. n'ababaserukira mu mwidegembyo ugaca ko uno munsi abategetsi dufise uhereye ku mukuru w'igihugu w'igihugu umunyamabanga mukuru w'umugambwe sende david uri ku butegetsi bashima neza intwari y'umugambwe ko twigarukamwo ngo yodufasha tugatera imbere tugakundana mbere ko n'imana bafashe ingingo kugira amatora agende uko yagenze kugira ibyo byose bishike nariko ndavuga nti mu gihe cyose ibimenyetso biranga iyo ntwaro rwa gasore yari yadushyize mu biriko birazimangana kuko gasore yavuga ati nayo mimbiri abasuma n'abambuzi hmm. nibafatwa nibafatwa bazohanwa bikomeye hmm. none uramaze kumbiza umukuru w'igihugu ariko aravuga ibintu by'abasuma n'abambutsi njyana imihimbiri dayeri muri kino gihugu uramaze kumbiza ariko arabivuga araheba akarira hmm. akavuga ati abantu tubashinze amabanga tukabashinga amafaranga ya leta umwaka uheze bonyene baraje hamwe bakayagira gwabo bakagabura inyungu nka kumwe imitaye bashize n'iryo shyirahamwe rya hmm. leta urumva akavuga ati hari abantu bagenda muri BRB muri banki wari kuvuga ibintu by'amafaranga y'agaciro ati bagakurayo imiliyoni mirongo ibiri mirongo itatu mirongo ine ngo bagiye kuzana hari ibintu bita kazabulanka na monoromvya byigeze kugisivya eh byigeze kugisivya ico gihe hamwe ugiye ukaraba abahinga b'ico gihe ati mwa ati mwayeli singene singene mu kirundi leta ndende yamara amezi atandatu leta Eh, igihe iminsi yamara amezi atandatu icyo gihe rero nta namugambi mugambi n'umwe w'ubutunzi wigeze uja mu ngiro ucaye ngo utegurwe bama mu nduru basubiranira mm. impunzi zahabaye n'abarundi b'incabwenge bamwe barishwe abandi baroba barahunga impunzi n'ubu zitagarutse eh, zitagarutse kandi bari bigishwe ku mahera y'igihugu hanyuma ugaca uraba ubutunzi icyo gihe baba ko bwasubiye inyuma nk'ibice bitandatu hafi indwi ku ijana mm. deja tubara dusubira inyuma mm. abarundi bari miliyoni zibiri n'igice hafi mhm. ubu turi cumi n'izindi curaba rero ugacuraba rero wamwiba utiyongera tuwusitaneramo turi miliyoni icumi n'izindi muga hose yari amapolitiki yabwirizwa gukorwa uko kugwira ko abantu gutuma uyamvuze nti uca wumvye umurundi agowe mhm. igihe umwimbu utiyongereye twari miliyoni zibiri mhm. twa turi miliyoni icumi n'izindi mu myaka mirongo itandatu ibiri kubera byose biri ugatwe kiwacu olivier yagarutse ati ni ukuvuga dukoze kino kiganiro imyaka mirongo itandatu n'itatu nayo ni ishitse hari haheze n'amatora hano mu gihugu cacu olivier ati urabye twaba twarasubiye inyuma cyane cyane mu bijyanye na politiki nawe mwagarutse muti ujya n'ubutunzi nayo ntibufata intumbero bufata politiki intuze iyi politiki agahadze mubona kariyeri erega iyo ngorane za politiki zo gusubira muri politiki hariho n'ubutunzi buca bugwirirako mm. ugiye kuri ya matora vyo vyurumva uravye ngene abarundi batoye 61 n'umugambwe gatsinda ingene babitoyemo ntibyose n'ibiriko biraba ubunyi ubunyi by'amatora ngira iyo biyindisije mugabo ni ikibazo kiri aho hmm. eh, ubu rero n'amatora kuyatunganya ni ikindi kibazo kiyongeye mu bindi dusanganye ngo kibuze umva nibyo igitoro ntibimbice bitume ngo singorane urumva mm. urakoze haro ni kibazo kabisa nyene tuzova muri ibi bintu na kubivamo mm. reka garuke kwa Olivier muri Iprona ni gute mubona abarundi bo kwirimbura kugira koko barabe kazoza k'igihugu kiriko kiraje no munsi ibibazo dufise uno munsi ku myaka mirongo itandatu n'itatu ni ibibazo bihambaye kandi bijyanye n'abantu buno munsi uvuze ko eh, abarundi tumerewe neza ubwa mbere ubu ntushobora gutorera inyishu twebwe umugambi w'abadasigana uno munsi tuvuga duti nta kintu cya mbere mbere gishoboka kugira ngo iki gihugu gitere imbere turwanye kugira ngo dushike mu mbona kazoza bavuga mu gihe akiriho akarenganyo umuntu akagakoresha imbona nkubone akavuga ati ndakugira we wari guhagararira amategeko aba ariwe hanyuma ukongera ukacukoresha ukoresha inguvu baravuga mhm. ati wewe mpejeje kurenganya niwavuga ndagupfunga niwavuga ndakwirukana muri iki gihugu murumva yuko ubwa mbere mu Burundi tugikeneye kugira ngo dutere n'imbere kumva ibibazo kumwe kugira ngo tubitorere inyishu iki gikorwa cyo gukoresha igikenye n'agahotoro kigarutse mu gihugu ni ikibazo kibi cyane icya kabiri nuko twari twavuze duti iki gihugu kugira ngo twinjire by'ukuri mu kugiteza imbere nuko uko hahinduka ingendo n'ibyiyumviro Faustin ahejeje kubivuga ubu nyene none wenda guhakaro rero wewe nyene uvuze yuko ubu gutesha agaciro abantu bagaciro burya mu mugambwe iyo ufise abantu mu ntara bafise agaciro bavuga ukuri bateza imbere abantu ukavuga ati we niwe nshize imbere burya umuntu ari imbere ku rutonde niwe duteza imbere abantu batamutoye ibara rizoba rigoye uno munsi abantu bakaba bavuga bati gutora ibyo by'abantu b'agaciro ntibigikenewe turazi ukuntu tuzobihinyanyura abo umuntu atagira valeur abo umuntu atacamaze azogira akazi matuzi yuko amatora azoya n'uwo mugambwe wawe uburi uri kurawusambura kuko nta kintu zose ura kuvuga uvuga uti twebwe rero gushika ku butegetsi twahora dushikayo ari uko tuhiganywe n'abandi bazanye imigambi tuvuga ati dushireho abantu b'akamaro mu guno turafise ukuntu tubihindura urumva turiko turasubira inyuma rero umugambwe w'abadasigana ico mbona nuko abantu imitima yacu haza agatima mpembero mhm. kuko kuvuga ati ibi bintu biriko biraba ntibishoboka ibi bintu biriko biraba byo gukoresha ugwaruka ukarugwigisha imbona nkubone urabona gufata mwarimu wawe akwigisha umuntu afise ubwenge kuko cyo nicyo kimbabaza yiyumvira kandi afise ubwenge bamubwira mu gutora utora ngaha udatoye ngaha ntibishoboka icyo ni kintu cya mbere cyo gufuta ubwenge mu bantu icya kabiri kurya ibiturire ikaba nyine ingendo wowe ukabivuga mu majambo iki kintu rero nawe nyinshi nyine cy'ijambo ry'umukuru arivuga mugabo ntirije mu ngiro naho abantu baratinda bakarimenyera bakavuga ati ibyo azovuga nta na kimwe ijambo ry'umukuru nta muntu azokiritinya ibyo dutegereza kuvuga ati umukuru yavuze ko ikintu ko gihinduka ntigihinduke nicyo gituma jewe mvuga nti haracakeneye ubwa mbere ko tumenya yuko ibitagira zigira imico rezantivaleur mhm. nizo zafasha akantu imbere mu burundi aho umuntu akubita abandi aho umuntu atuka abandi aho umuntu acyoza abandi mu mitumba ari wacaho umukuru w'umutumba aho ari wacaja no ku rutonde rw'abashinga amateka kabo wa mbere ibyo bibandanije no hatuvumbarira ngo ibi byose twiyumvira byo gushira mu ngiro ibyo kwa gasore yavuze byo kurwanya ibisuma n'abambuzi byo gutuma igihugu gitera imbere ngo tuzobishika dutegerezwa kuja mu mizi mu kuntu igihugu gitwa twagwa mu by'imibano mu by'ubutunzi n'iby'intwari ibereye mego murakoze Olivier eh, Leonce burya hariho intambamyi koko no munsi ziboneka ziriko zirabangamira ukwikukira eh intambamyi ya mbere kutabona iyo tuje mu bisanzwe kwikukira bisigura kutabona iyo tuja gute kandi hariho n'ibyo bita imbona kazoza hari ibivugwa n'ibikorwa mhm. abantu bashaka kwiyumvira umuntu ashobora no kurota nagomba ndakumenyeshe yuko kuva uyu mugenzi wanjye faustin yatanze amatariki atari make y'ibihe igihugu cyaciye gicamwo aramwunganira uyu arongoye iprona ikintu cya mbere rero no kubanza kwemera ko turi mu ngorane ko ingorane zihari ingorane za politiki zirahari kuko umaze kubuza abantu kwidegembya ukabuza abantu kazoza k'igihugu kacu ari tugafata mu minwe twebwe rero n'abarundi si umurundi umwe cyangwa babiri si abahutu cyangwa abatutsi ni abarundi twese gutyo bimwe wa gasore yavuga ati twishyire twizane duteze imbere igihugu tubane neza dutwagwe neza ibi by'ubuhutu n'abatutsi tubivemwo umugabo e, kumburega Leonce tukabiheba intambamye turazumva ariko none nzozo umuti gute eh, intambamye kugira zitorega umuti byo biroroshe kugira zitorega umuti kare twigeze kuba tuko turavugana na Faustin aravuga ati kugira intambamye ziri muri iki gihugu umuti hateza kubona kuboneka abantu barinda nka bagwagasore nk'abandadaye hmm. bakegeranya abandi bantu bakabereka yuko igihugu nabyo ni intambamyi ikomeye cyane hakaboneka rero abantu bigisha abanyagihugu bati twarumvise ko tugira twikukira muri mirongo itandatu na rwagasore kandi twararyohewe cyane twaranezerewe ijya ntabwo tuteza ko ntihikukire abari ku butegetsi gusa ntihikukire umukuru w'igihugu na leta ntihikukire abashinga amateka ntihikukire abarongoye imigambwe hikukire abarundi twese kwiteza imbere igihugu tugiteza imbere twibesheho twebwe nyine kuko nta leta izokubeshaho izokubeshaho ibikuye hehe mhm. nta leta izokubeshaho nta muganga uzokubeshaho wo gutegerezwa kwiga ingene wibeshaho wowe nyine murakoze leonce murakoze uba mu ishuri utaba mu ishuri ukiguti nzobaho gute nzobesha umuryango wanjye gute nzo guterera igihugu cyacu gute kuko ere igihugu kibeshwaho n'abantu baterera amakuru amakori amatagise erega n'ufashe ideni hanze leonce murakoze eh, faustin uno munsi ni bande bufata iya mbere kugira koko ukwikukiranye nzira mu bijyanye n'ubutunzi kuboneke hano boca mu zihe urumva nagira manze ngaruke gatoya mhm. eh, kuri zo kuri ibyo ibyo bimeze nk'inama mugabo n'ingene inzira byaba biciye mu imbere ko tuvuga rezagiteri gukorera za agiteri no kujya no kuja ku mirimo bamwe biranse hama ngo imbona kazoza hari ibintu vyanga umurumva rero tuba turi mu kindi bita sinzi hariho ntuze kartezie raisonnement kartezie tuzi logique ukabona abandi siyo barimwo umva nicyo tuba kitugoye zijya ipiriye inkingi nk'uzo kuyo birabuvyuke n’izinga n’izitanu. n'ibyo utajejwe ati njeje gushiraho amabarabara meza njeje gushiraho internet kugira abantu bakore njeje gushiraho umuyaga nk'ubukwiye abandi nabo bakaja kukiba mugaye ibintu bihari ubu usanga wo muri leta nyene nitwe tudandaza nitwe tugira ibi byose ukaba buriya itandukanirizo hmm. amadovize bamwe bakayaronka ku kuraya abandi bakayabura tuba uno munsi tuvuga tuti none ubasi uri gukora iki basi dore basi ko ari buhari ubasi uri gukora iki njaja kukuvuza rumareke yuko mfashe nko nka rezonema mu by'ubutunzi n'igihugu naho cyaba gifite kirashaka gutera imbere mu gihe abavyifashemwo neza rero nsigeze vuga ngo ngo parti communiste shino eh ujya mugabo ko wowe ngene uje ari igihugu gisigaye ari cha hafi cha kabiri cha mbere mu by'ubutunzi ku isi cegereye leta zumwe za Amerika bibangabanganywe uwo mugambwe n'uwitwa wocuvuga wocuvuga curaba nico kimwe naba nucuvuga tuti naho bari umugabo w'ibivanye ngene wi abanyepolitike bandi rero mva se do bonegere iyo mvuze muri muri komisiyo politike ni uko mbanze manye politike hacatagura ibyo byo guhigana wigize febre rero kwegeye igihugu opozi kwegeye igihugu ko ya demokarasi iraho imigambwe yokomera yokomera hmm. kwegeye igihugu ko ya demokarasi mugambwe wi widegembeje uwundi yini nayo igaci ija muri reja reja igira gute hariho umuntu atwara umugambwe muri atwara umugambwe wa perezida umugambwe uwo mugambwe sinuwuvugira oya siwe bwa atwara umugambwe muri yo ariko namubaza ingene bazogera perode da yaciye eh. abwira ngo mm, ngo bariko baratwaka amaseve ngo ibintu byifashe neza yavuze ngo hari ijambo ryavuga ibi gitega ngo uko bazodushira mu nzego ngo duhumure uzuri uri kurya ikintu bita ku magisimiza rezilita marigere kontrende ugatora sheme hmm. none nzoshikira rezilita kuko ati ahantu hose uzoca hari amakontrente yisangije wama uri komajo maximize les résultats malgré les contraintes hmm. nta namwe uzo maximiza rezilita ugiye mwibarabara wigira gutya oya mm. murakoze akanya gasa nakatujanye eh, nibaza yuko abanyepolitiki babyumvise ariko rero none eh, nivyo turiko turaragiza kino kiganiro cyacu mbere n'ubundi kwa Olivier hoba hari umwizero icyizero koko ko ejo na hirya y'ejo abarundi bashobora kuva muri buno bukene barimo inyuma y'ino myaka igihugu kimaze cikukira eh, akanya gato gato ikibazo ni kuri mwese nivyo turangiza ariko burya ivyo Faustin ariko aravuga ndavyumva kandi ndavyemera yabahaye n'umuhango eh, yanadusiguriye ni naco gituma turi ngaha kandi ibintu yibibaye abantu bama bariko barabyitorera inyishu bikavyura n'imitima y'abantu kuko ibi biriko biraba mu Burundi nivyo bizotuma abarundi kuko nabo bavuga hejeje kuvuga ngo ngoranga gaseve kakazi mugabo wewe uronse akazi urumwe umurundi yari afise rwo gutora rwo gushikiza ivyimviro vyiwe ubukene bwansi uwo murundi nawe nyene azoti ndakubwira ati umugambwe si uwabo je rero mvuga umwizeruriho uriho hariho abantu mu burundi biyumvira hariho abantu b'incabwenge hariho abantu baterera kandi ntidusubire kuvuga gusa ngo ni umugambwe ngo iporona cyangwa forodebo ni umugambwe uri ku butegetsi barimo bafise ubwenge babona ko ingorane dufise z'ubu butunzi ingorane dufise z'ibi bibazo bya politiki bityo biragenda akagirira bitobandanya gutya abarundi bicaye bavuga ngo turagowe nta bandi bazobikora ni twebwe twebwe rero icyo twemeza ni uko dufite umwizero ko hari abarundi bo babibayemwo cyane cyane iyo turiko turavuga amajambo nitwibuke ko abarundi batwumviriza babibayemo uriko uravuga ngo ibintu byose byagenze neza ngo amatora cyangwa ikindi kintu cyagenze neza ubabaye yabibaye mwabizi abakumva kandi ababibona rero ndemeza neza ko bizokunda kuko turafise ubwenge bwo kuganira bwo kubandanya ibindi byose abarundi ntitwavuga rero ngo tubundabunde tugende dufukamye muri byose kandi hari haboshikiriza ibyumviro kandi bigatora inyishu ego murakoze turi ko turarangiza leonce mwe humubona hariho umwizero uno munsi ko ejo na hirya y'ejo kumbure abarundi bashobora gutera intambwe bakava eh, mu bukene barimo mu kanya gato turi ko umunezero ni munini umwizero umwizero ni munini nako kubera iki kubera Mandela yigeze kutubwira ati burya uwo muri ko muragwana cyangwa muri ko murahiganwa niwe akwigisha ingene mugwana cyangwa ingene muhiganwa mhm. nicyo uracumva ubu rero umugambwe senede fdd uri kurigisha abarundi ingene eh, bazova mu byo tubaye muri iyo myaka mirongo itatu mirongo n'itatu tugasubira tuga tugaharanira ya ntayo kwikukira y'abarundi bose ubu atari ntayo kwikukira y'umuhutu cyangwa y'umututsi cyangwa y'umutwe cyangwa y'umugano cyangwa y'uwashinze umugambwe gusa iyo umuntu ashinze umugambwe ari ntayo kwikukira y'abarundi bose sendede ebudede uwo mugambwe uri ku butegetsi ukora amakosa menshi ku buryo ntitugaruke ko cyane kuko eh, eh. ntiwa muri kino kiganiro kuko ntiwaserukiwe ntibabazi ahantu hose jewe mporanja bavuga ati twabatumye ntibaje babuzwa n'ikikuza ntibabazi bace bavuga ibi turiko turabona ko atari ibyo hama n'abarundi bamenye ko atari ibyo Ngubu tuvuze tuti amatora yibwe ntibaze tuvuze tuti independence rafise ingorane kubera aho ubutegetsi buharubu kuko nubundi bwarabikoze buharubu ko burakosora baje bacatubwira ati ngibyo turiko turakosora ngibi nibi nibi mm, mm. byo rero ntizobura kubivuga kuko iyo igihugu kibazwa abagitwara icyo gihe ubu numviriza naho turi muri ibyo byose ariko turadondagura tubayemo Bagoma bavuga bati cya cyifuzo cya gasore cy'uko twokwikukira koko mhm. twese dutegerezwa kukigaruka ko tugiharanire twikukire bariho mu migambwe bariyo mbere duhere no mu butegetsi no mu butegetsi bariyo mu uri ku butegetsi bariyo mu yindi migambwe bariyo naho tuvuga kwigoyagoya inkuru y'imbaho nabo mm. eh, ndamaze kubona n'abihebeye imana bava hasi bati nyabuna mwigishe kubahana mwigishanye kubana mwubahana mm-hmm. eh, mutivuze ngo murateguye amatora muyategurire hamwe ibivuyemo eh, mubibemwo kumwe mm. narabonye hari ibyo rero biratanga umwizero ukavuga ati abarundi bariko barahaguruka none we baza ko byihindura umwizero urahari ariko urawubona umwizero novuga sinovuga ngo ngo niko ndagabisha ubutegetsi ko ntabyo nshoboye mugabo ndiko ndabavunira akaguhinda nkoresha imvugo ndabavuniye akagwa akaguha ka buya naho cyangwa umugambi w'umuringanire abantu bose bagira umugambi umwe burya baba baje guterana intuguta muri uwo mugambwe nyine mm. batari intuguta ntibashobora kuronga ibyo baha byose n'ibiki ngo bakwicara ni harya bariko barongerizayo igikurikira gumako gumako gumako gumako yego murakoze murakoze ni na hano rero duce dusozerera kino kiyago cacu co kunama hano musitwe ko turabira hamwe aho Burundi bugeze mu bijanye no kwikukira ni mu gihe uno mwaka kugenekezo rya mbere mu kakaro Burundi buzoba burumanije imyaka 63 buronse iyo ntahe yo kwikukira reka nshimire abatumire twari kumwe hano Olivier Nkuru nziza murongoye ipona wakoze kwita ubutumire bwacu murakoze cyane bonera nakajyo ko kwipfuriza abantu Abarundi eh, umunsi mukuru w'intara yo kwikukira tuguma duzirikana ibyo muganwa Rudoviko wa gasore yipfuriza Burundi n'abamufashije urwo rugamba tuzobatera iteka mu kuva mu izi ngorane twitwera twebwe nyene murakoze ka nshimire Leonce Ngendakumana umufrodebo mukaba ari wakoze nawe kwita ubutumire bwacu Leonce mwakoze mwakoze kuntumira kandi ndashimiye abo twasangiye ikiganiro n'abazotwumviriza kurangiza ariko rero nkarangiza mvuga nti iragi umuhisi umugani utari umugani rutugwa gasubira ndetse ryaratutakaranye dutuza kubandanya tubirondera bacashikirwa icyumviro ntuza hejeje gushikiriza fosati akagumye ibi bintu twashobora kubivamo eh, hanyuma ikindi rero mbona n'ubundi ngiye mbona kihaze sinzi ngo kwita mu kirundi ni financement de parti politiki uburyo bakoresha uburyo nabwo uri kuraraba imigambwe nabwo uburyo jewe sinzi ngene bigenda ngira bazoshyura birabona ko niyo uri ku rubuga kiracari n'ikindi kibazo reka shimire namwe mwese mwari muriko muradukurikirana